لاهية قلوبهم وسر النجوى الذين ظلموا وسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتعتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو الشاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوي إليهم فاسعلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء ولكن المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بعثنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسعلون हिन खां अॻ में असां सूरत पढ़ीसूं स्वादु हुन में नबीयलाम जो ज़िक्र आहियो उहा सूरत जेका आहे सा बाना अलाह जा नियामल अब्दु इन हू अफ़ नियामल अब्दु इन हू अवाब अल अल अलाह ताल जा भलारा बाना उन्हनि जो ज़िक्र आयो हुन मां हज़रत नबियनि जो ज़िक्र आयो जिन जो साॻिनि जिन पंहिंजो ज़िक्र सूरत अंबिया अल अचे थो हाणे वरी सूरत अंबिया था पढ़ूं उहा सूरत सवादु जेका असां अठटीह नंबर सूरत हुई हाणे सूरत अंबिया एकवीह सूरत आहे पंहिंजे मसाफ़ मंझि हाणे इन मंझि ॾिसूं था छो जो जो ज़िक्र आहे जेको नबीहनि जो त उनजो को मक़सदु आहे को मसालो आहे हाणे हीअ सूरत अंबिया आहे आलम इस्लाम जेका सूरत निजात जी सूरत आहे अलाह मुहम्मद इन करे जो जॾहिं अठेतालीह आयत खां वठी आख़िर आयतनि ताईं जेके अचनि थियूं नबी आहिनि अल जो ज़िक्र अचे थो अलाह ताला फरमाए थो त असां फलाणे नबी खे अहिड़े नमूने सां निजात ॾिनीसूं फलाणे नबी खे अहिड़े निब नमूने सां हुनजी तक तकलीफ़ हुन जेको अहिंज हुनजो जेको ॾुखु हुनजो जेको गमु हुनजो जेको ॻाल्हि हुई हुनखे असां अहिड़े नमूने सां दूरि कयोसीं अहिड़े नमूने सां निजात ॾिनीसूं निजात जो लफ़्ज़ हिते हर हर अचे थो नजात इन करे हीअ सूरत निजात जी आहे इन करे जॾहिं तकलीफ़ जी इंसान खे पाण पाण खे माण्हू खे पाण ॼणनि खे त अलाह ताला खां निजात जे लाइ हिन दुनिया में बि निजात आख़िरत में निजात ॿई मानाऊं आहिनि हिन में पर उहा इहा सूरत जेका आहे भलारी सूरत आहे इन सेंस में अंबिया अलाम जो ज़िक्र आहे हिन में सूरत अना में अल अंबिया अलाम जो ज़िक्र सूरत निसाह में अंबिया अलाम जो ज़िक्र अहिड़े नमूने सां जिन सूरतनि में अंबिया अलाम जो ज़िक्र आहे त हुनजो मक़सदु किथे ज़िक्र आहे क़ौम जो वधीक यानी उन्हनि अंबियानि जी क़ौम उन ते हलाकत आहे जीअं सूरत हूद अलाम हूद उद अलाम मज जीअं त हराकत जी सूरत आहे यानी उहा ख़ौफ़ जी जो रसोल सलाह रस्म फ़रमायो बबू बकर सिद्दी अलाह ताला पुछियो या रसोल अलाह तव्हांजा वार अछा थी विया न लिया त मतिलबु छा ॻाल्हि आहे फरमायो त मूंखे हूद ऐं उनजी भेनरुनि मतिलबु त हूद में तकलीफ़ मतिलबु जेको क़ौमुनि ते जेको अज़ाबु आयो उन्हनि जो ज़िक्र आहे त के सूरतूं अज़ाब ॾांहुं वधीक तवजो जो फोकस आहिनि हाला उन्हनि सभिनी सभिनी में बि नबियनि जो ज़िक्र आहे पर नबियनि जो ज़िक्र थोरो आहे मतिलबु उनमें ऐं हुननि जे हिते हुननि जे जेके बर्बादी ऐं जेको तबाही आहे जेका क़ौमुनि जी उनजो ज़िक्र आहे जीअं सूरत में या ॿियनि सूरतुनि मंझि ऐं हिन सूरत में अंबिया अला सूरत अंबिया मंझि जेको सो अनजात जो उन साॻियुनि नबियनि जो उन साॻियुनि जी ॻाल्हि आहे पर उन्हनि जी निजात उन ॾांहुं वधीक तवजो आहे हुननि जे कौमुनि जी हलाकत उहो पाण ॼाणनि पोइ हुन एॾा ॼाण फोकस घणो न आहे अहिड़े नमूने सां हिन सूरत खे हाणे पढ़ूं था त ॾिसो एक तरह निंदा हिसाब मां इंसान जो हिसाबु वेझो अची पहुतो आहे हाणे इहो वेझे पहुचण जी ॻाल्हि उहो सूरत कमर मज जेका आहे सभु भई वेझो वेझो अची वियो आहे ऐं हिन खां पोइ जेका सूरत हज ईंदी ॿावीह नंबर उन में बि आहे त मतिलबु जेको आहे क़यामत जी ॾींहु घड़ी आहे हिन में सेग जी ॻाल्हि अहिड़ी कोन्हे को योौम तरो हा तज़ पर हुन ज़िक्र आहे क़यामत जो ज़िक्रु सूरत जे शुरू में ई त हिन सां हिन सूरत में जेको आहे घड़ी वेझी अची वई आहे वेझो पहुतो आहे अची हिसाबु हिसाबु त कंहिंजो वेझो आहे हाणे मुंहिंजो हिसाबु सुभाणे परी जॾहिं बि हम मरंदुसि हिसाबु शुरू थी वेंदो हलियो मतिलबु त हाणे पाण चाॾियूं ॾींदो थो वतां पंहिंजो जीअं ढगा ॾींदा आहिनि जीअं सान ॾींदा आहिनि मेहनि जा घुमंदो वतां धरती खे लथा ॾींदो वरता ख़बर ई कोन थी पए मूंखे त को होश आवाज़ु कोन्हे सम्झो पोइ जॾहिं मरंदुसि त ख़बर पइजी वेंदी त कहिड़ो हिसाबु आहे त हिकु तरह ॾिनासीं हिसाबु पर हू क़यामत जो हिसाबु जेको आहे आख़िरि में जेको थियणो आहे हुनखे रिज़रक्शन बास फादल मौत हुन जो ज़िक्र बि आहे पोइ हाणे रब पाक मतिलबु त हीउ सिलसिलो शुरू थी वेंदो हलियो जॾहिं मौत थींदो इंसान जो त अॻिते खां वठी ऐं इंसानु वरी अलाह ताला जो हुन किंगडम में बि वेंदो हलियो हीअ किंगडम धरती वारी ऐं हू किंगडम अलाह ताला जी बादशाह जेका आहे त ॿी तरफ़ अलाह जी बादशाह आहे बादशाह अलाह ताला जी आहे हिकु तरफ़ ऐं गफ़लत में अहिड़ा पंहिंजो हुनखे का ख़बर कोन त छा पियो थिए छा न पियो थिए तवजो कोन्हे हुन ॻाल्हि त थियणो आहे सा एराज़ कनि था ग़फ़ल में पंहिंजे एराज़ कनि था यानी मोह मोड़ीनि था ऐराज़ी माना हर हर लफ़्ज़ जो अचे थो मोहदसिन जॾहिं कॾहिं बि को पैगाम नथो अचे यानी हिन खां अॻु में रसूल पाक सलाह खां अॻु में जेके पैगम्बर आया त उन्हनि जे क़ौमुनि बि ईअं ई कयो जो कॾहिं जॾहिं बि को ज़िक्र आयो यार रसूल पाक सलाह जी ज़िंदगी में ई जॾहिं बि का नई सूरत लहे थी त उन वक़्तु जेको आहे सो उहे ॿुधनि था इलस्तमा उहो मोहदसिन में नई नई सूरत अचे थी या नओं पैगम्बर अचे थो मोहदसन माना हादिस जेका नई ताज़ी का शइ अचे थी हादिसो हिन मज़ा लफ़्ज़ निकिरंदो आहे पर हादिसे जी माना ओचिती का ॻाल्हि थी वञे हली पर हीअ सूरतूं बि ओचितियूं अचनि थियूं अहिड़े नमूने सां मुहदस हादिस हादिस के माण्हू भाईंदा क़यामु हीउ जेको दुनिया ठही आहे हादिस आहे यानी ईअं ठही वई आहे हली पाण ई पाण पंहिंजो अलाए ठाहिण वारो कोई कोन्हे को त मुहदसनि जी माना ऐं मोहदिस जेको आहे त हदीस जेको बयानु थो करे यानी जेके ख़बरूं रसूल पाक सलाह सां वटां आहियूं उन्हनि खे बयानु थो करे उहो मुहदिस थो त मोहदासिन इलदस्ता उहो सवाइ हिन जो ॿुधनि था उहे ॻाल्हियूं वोम यल आबून ऐं जहिड़ो जहिड़ो रांदि पिया कनि यानी रांदि वांगुरु हुनखे वठनि था यानी हुन ते इस्तेज़ा कनि था हुन ते तज़ी कनि था हुन ते मस्करी कनि था हुन ते टोकूं कनि था हुन ते भोग कनि था ऐं सम्झनि था बसि हीअ भोग जी ॻाल्हि आहे हीअ जेको रसूल पाक सलाह सां ॻाल्हि थो ॿुधाए असांखे सूरतूं जेके लहनि पियूं नयूं नयूं नयूं नयूं सूरतूं पियूं अचनि हाणे ज़ाहिर छहासी या सतासी केतिरियूं अठासी सूरतूं लथियूं पंहिंजो मखे में ऐं पंहिंजो बाक़ी सूरतूं जेके आहिनि से अठावीह आहिनि छवीह आहिनि केतिरियूं बि सतावीह उहे लथियूं आहिनि पोइ के सूरतूं मतिलबु त हथमनि ख़बर आहे सॼियूं जूं सॼियूं मदीने में लथियूं आहिनि के हथम ख़बर आहे पूरी जूं पूरियूं पंहिंजो मखे में लथियूं आहिनि के सूरतूं अहिड़ियूं आहिनि जिन में आए थूं मदीने जूं बि आहिनि मखे जूं बि आहिनि पोइ उन्हनि पोइ माण्हू जेके उलमा आहिनि से इख़्तिलाफ़ु कनि था त हीअ सूरत मदीन जी हाल आहे मके जी हाल आहे चाहे कीअं आहे ॻाल्हि बाहर हाल अहिड़े नमूने सां थिए थो जीअं सूरत राज थिए इख़्तिलाफ़ु आहे सूरत रहमान थिए इख़्तिलाफ़ु आहे इहो सूरत इंसान ते इख़्तिलाफ़ु आहे त अहिड़े नमूने सां के सूरतूं आहिनि जिन ते मतिलबु ॿिन्ही तरफ़नि जूं आयतूं हुन में छो जो आहिनि पोइ आलम उहे जेके ॼाणनि था उहे ॿुधाइनि था फलाणी आयत मदीने जी आहे फलाणी आयत मके जी आहे पर के जेके आहे मुंहिंजा ॼठ पोइ वरी चवंदा हीअ बसि हीअ फलाणी आहे बसि हीअ फलाणी आहे बसि हीअ हीअं आहे त हाणे कोन्हे को के सूरतूं पूरी जूं पूरियूं मके जूं आहिनि के सूरतूं पूरी जूं पूरियूं मदीने जूं आहिनि के सूरतूं अहिड़ियूं आहिनि जिन में ॿिन्ही तरफ़नि जूं आयतूं आहिनि पोइ कंहिं माण्हुनि खे मदीने जूं था चवनि के हुनखे मखी जूं था चवनि बहरहाल इहा ॻाल्हि ईअं कईसूं वहम यल आबून ऐं हू रांदि था पिया कनि जहिड़ो अहिड़ो जॾहिं ॿुधनि था क़ुर खे हीअ रस्ता में उहो सवाइ हुनजी ॿुधनि था पर ॼण त रांदि था कनि ॼण भोग था कनि ॼण मस्करी था कनि ॼण हिकिड़ो ठठोली था कनि अहिड़े नमूने सां लाही ही अथनि क़ुलूब हुन जा कलूब हुननि जूं जेके दिलियूं आहिनि से वाइड़ियूं आहिनि लाही अथनि लाही अथनि वेसलियूं आहिनि यानी हुननि खे गफ़लत आहे गफ़लत जो लफ़्ज़ इस्तेमालु इहो वेसलो वेसलो बि मता वेसलो वेही पंहिंजो साईं शाह साहिबु इस्तेमालु कयो आहे इहो लफ़्ज़ लाही अथनि हुननि जो कुलूब जेके हुननि जूं दिलियूं जेके आहिनि से वेसलियूं आहिनि पंहिंजो वाइड़ियूं आहिनि जंहिंखे चइजे सिंधी में असरुनि ऐं पंहिंजो पाण में सुस पुस कनि था हिकु ॿिए सां त चवनि ई सिन न बि पाक हीउ जेको आहे अहिड़ो आहे अहिड़ो आहे अहिड़ो आहे पाण में भाग भोग था कनि पाण में पंहिंजो सुस पुस था कनि ऐं रसूल पाक जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हि था कनि अलदी न ज़ुल्म उहे जेके माण्हू ज़ुल्म कनि था ज़ुल्म ज़ालिम जेके आहिनि हल हाज़ा इलाह बशरुम मिसलुकुम पोइ पाण में जेके ॻाल्हियूं था कनि पाण रसूल पाक ॿुधे कोन्ह थो पोइ अलाह ताला वही करे मोकिले थो रसूल पा खे तुंहिंजे मुतलिक़ हीअं हीअं चवनि था सॼी जेका बि क़यामत ताईं माण्हू जेके काफ़र रसूल पाक सलासम जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हियूं चवण वारा आहिनि से सभु क़ुर में लिखियूं पिया आहिनि छो जो उन वक़्तु जेके काफ़र हुआ उन वक़्तु जेके क़्रैशी हुआ या ॿिया जेके काफ़र हुआ ॿाहिरि जा उन्हनि जेके ॻाल्हियूं कयूं रसूल पाक सलासम जे ख़िलाफ़ु अलाह ताला उहे ॿुधायूं रसूल पाक खे तुंहिंजे मुतलिक़ु कीअं था चवनि तुंहिंजे मुतल कीअं था चवनि तुंहिंजे मुतल कीअं था चवनि हाणे कहिड़ियूं था उहे सुस्प जेका कनि था उहा ॿुधाए थो अची अल इस्लाम रसूल पाक इस्लाम खे हाणे कहिड़ियूं कहिड़ियूं कनि था हिते वञनि जो जो ज़िक्र आहे त त चवंदा छा हल हाज़ा इला हीअ त तव्हां जहिड़ो ई इंसानु आहे बराबरि तव्हां जहिड़ो इंसानु आहे हिनखे ॿ पेर आहिनि ॿ टंगू आहिनि ॿ हथ आहिनि हिन ॿ अखियूं आहिनि हिकिड़ो नख आहे पंहिंजो खाए थो पीए थो वञे थो उथे थो वेहे थो माउ जे पेट मां ॼमियो आहे ईअं कोन थी ॼमी पियो पोइ मतिलबु इन ते इख़्तिलाफ़ करण जी का ज़रूरत कोन्हे का बशर इन माना में आहे पंहिंजो वरी बच्छर ऐं नूर खणी वध वधायो त भई नूर सॼी तख़लीक थी आहे अलाह पाक कई आहे जेका बि पोइ हिन पंहिंजे पंहिंजे नूर मजा पोइ मोहम्मद सलाहु नूर मज़ा पोइ जेको बि मतिलबु त हाणे उहा इहे कोन त हू जेको सो हुनजो पाछो कोन हो हुनजो हीअं कोन हो हुनजो हू कोन हो भई पाछो हो या न हो त हुन जेको सबबु आहे उहो तव्हां सबबु ॻोल्हियो त तव्हांखे क़ुर में मिलंदो छा सबबु आहे जो पाछो आहे त मुंहिंजो मूसा इस्लाम जी क़ौम ते पाछो अलाह ताला ककर थिए कया जो चा चांव थी हुन रसूल पाकम ते पाछो इन करे इंसान ॿियनि इंसान जहिड़ो पंहिंजो खाए ताईं पीते ताईं माउ जे पेट मां ॼमियो भई ईअं कोन बसि हू बसि नूर आहे फलाण आहे ऐं बशर न आहे हीअं आहे वरी जे बशर आहे बसि नूर आहे हूअ असांजो भाउ जहिड़ो आहे लाहौल वला ख़ुदि ॿई पिण सां मुसीबत हेॾी वणा ज़ुल्म करे माना फ़साद करे धरती ते वणा छा बि आहे हिन पासे हिकिड़ी छिक ॻाल्हि ॿी पर हुन पासे छिक ॻाल्हि विच में माण्हू मुठो असां जहिड़ो हल वना हल हा इलाह अफ़तातू न सैर छा ही जद पंहिंजो वठो था तव्हां जादू यानी क़ुरेशी हिकु ॿिए खे था चवनि त हिन जादू जे पोयां लॻो था इहे जेको चवे थो मोहम्मद सलाहु आले वसलम वान तुम तसरून त ॾिसो बि था त हीउ तव्हांजे विच में ॼाओ आहे माउ जे पुट मां पेट मां ॼाओ आहे असां जहिड़ो आहे ऐं वरी तव्हां हिन जे पोयां था हलो या हलण जी कोशिशि था करियो या हलणु चाहियो था या छा त कहिड़ो मतिलबु तव्हां ग़लति कमु था करियो हा काल रबी या कौल वरद उन उन चयो यानी रब मुहम्मद मुतफ़ा सलाहु हुनजो जवाबु ॾिनो त चई तव्हांजो कौल जेको आहे मूंखे पहुचाए थो अलाह ताला इन करे जो हू सॼी ॻाल्हि ॿुधे थो जेका बि तई चओ पिया भले ॾाॾीअ चओ आहिस्ते चओ पंहिंजे दिलि में चयो ससुस करे चओ उहा अलाह ताला ॿुधे थो ऐं उहा पहुचाए थो मूं ताईं कॉल रबी कौल आसमान ऐं ज़मीननि में जेको बि को लफ़्ज़ ॻाल्हायो वञे थो उहो अलाह ताला ॼाणे थो ऐं अलाह ताला ॿुधे थो 元。 उहा उस समी उल अलीम हू बेशक ॿुधंदड़ आहे ऐं हू इल्म वारो आहे ॼाणंदड़ आहे उहो मूंखे ॿुधाए थो त तव्हां जेको आहे हीअं चयो मुंहिंजे ख़िलाफ़ु पाक सलाह रसम जे ख़िलाफ़ु हीअं चओ हुननि खे हाणे भल कालू हाणे हू चवंदा अञा ॿी बि ॻाल्हि चवंदा पहिरीं चवनि भई जो हीअ त जादू आहे अफ़तातून सैर बशर तव्हां जहिड़ो आहे हाणे चऊं भल कालू आलाम चई ख़्वाब थो ॾिखे ॾिसे बद बदख़्वाबी आहे हिनजी जेका हिनखे अचे थी ऐं उहो जेको आहे तव्हांखे ॿुधाए थो अदखास हलाम आहिनि कूड़ा ख्वा अथसि जेके ॿुधाए थो त पर पोइ चई इअं बि न भला भला लिफ़्त राहो छो न हीउ रुगो ठाहे थो कूड़ थो ठाहे ख्वाब बि कोन थो ॾिसे पर रुगो कूड़ थो ठाहे बल हूअ शाइर चेन्नई बि शाइर आहे पर मतिलबु थी मुख़्तलिफ़ जेके पाण में कुरेश हुआ वॾा वॾा ॼाणू आहे इल्म वारा माण्हू मतिलबु पंहिंजे ख़्याल सां हिकिड़ो ज़रूरी न आहे माण्हू लिखियलु पढ़ियल जेको आहे सो इल्म वारो हुजे ॼाण वारो वाक़फ़ित वारो की माण्हू अनपढ़ हूंदा आहिनि मोहम्मद मुसवा नबीर उमी आहे उहो हाणे पढ़ियल आहे लिखियलु पल किताब लिखत ऐं उन खां सवा माण्हू इल्मु ॼाणे सघे थो असांजा जेके सुगड़ा आहिनि सिंध जा अलहमदिल्ला तमामु तमामु ॼाणूं तमामु क़ाबिल ऐं पोइ ॻाल्हियूं अहिड़ियूं करे वञनि जो लख जहिड़ियूं पोइ पढ़ियल कोन कोन हुआ पर अहिड़े नमूने सां त पोइ हाणे चवंदा शाइरु आहे इहे शेर थो ठाहे ऐं इन करे फल या थी न बि आयीन कमा उर्सल अवलून पोइ पोइ उहे चवंदा भला हाणे छो नथो असां ते अहिड़ी को मौजज़ो आणे जो जे जीअं पहिरियनि नबीनि ते नबीअ पंहिंजा मौजज़ा आंदा जीअं हज़रत मूसा आले साम्हूं जी लठ हुई जेका ईअं थिए करे छॾियईं जॾहिं बैदा हुनजो हथ हो जेको अछो त थी वियो या अहिड़ा अहिड़ा अहिड़ा जे हज़रत मूं ईसा अलस्लाम जेको आहे सो मोलनि खे जीअरी या बीमारनि खे ते पंहिंजो सॼो खयाईं ऐं को कोढनि खे ते सॼो खे ॿियनि खे ऐं ॿियनि नबियनि जूं अहिड़ियूं अहिड़ियूं जेके आहिनि से मौजा थिया ओहिड़ो ओहिड़ो मौजो भला आणे पर हाणे सुलफ़ा हज़म खे अलाह ताला फरमाए थो त मौजा जेके आणियूं था से बि त ई कोन था मञो ऐं उन्हनि जे क़ौमुनि बि कोन मञा जिन ते मौज़ा आंदासूं एतिरा तंहिं हूंदे बि हुननि कोन मञा फलियातीना बि आयथीन त मां उरून त असां ते आयतूं आणे इहे अहिड़ियूं मौज आणे जे पहिरें नबियनि ते नबियनि आंदा हुआ मो आनत अलाह तालबो ॾिए त तव्हां खां अॻु में जेके माण्हू हिननि खां अॻु में जेके माण्हू हुआ उन्हनि बि मीमान कोन आंदो इन जे बावजूदुनि मौजनि जे बावजूदु जिन करियत खे जिन ॻोठनि खे जिन शहरनि खे जन बस्तियुनि खे असां वीरान कयो बर्बादु कयो हलाकु कयोसीं उहो उन्हनि जो ईमान कोन आंदो उन्हनि खे मौजा बि आंदा साहि अल नबी सल अलाम जेको आहे सो नाक़त जबल मथां निकिरी आई हुनजी गोरी जेका सभु निकिरी आई पंहिंजो हुन कोन मञियो नेठि पोइ हुनखे मारियऊं गोरीअ खे पंहिंजो उठ खे पोइ अलाह ताला हुन ते अज़ाब मोकिलियो अहिड़े नमूने सां हूद अलाम जी क़ौम अहिड़े नमूने सां ॿियनि मौजनि जो मतिलबु त हुननि कोन मञियो क़ौमूं अहिड़ियूं आहिनि अफ़ हुम यो छा हीअ मञींदा जीअं पहिरें पहिरियों ई कोन मञियो त हीअ वरी मञींदा हीअ अहिड़ा मतिलबु भला वारा आहिनि जो हीअ मञींदा यकदमि पर मतिलबु हिन मञा के अहिड़ा हुआ जेके न मञण वारा हुआ ऐं पोइ उहे मारिजी विया पंहिंजो बदर मंझि या ॿियनि जंगनि मंझि पोइ बाक़ी जेको आहे सो अलाह ताला अहमद ईमान वारा रहिया के पर हाणे हींअर बि ॾिसो त फितना जेके आहिनि इहे इन्हनि क़ौमुनि मंझि एतिरा आहिनि ऐं पंहिंजो असां वटि बि फितनो ई आहे सभु को इंसानु जेको आहे अलाह ताला ठाहियो ई अहिड़ो आहे ईअं कोन त रुगो ॾोह आहे अरबनि जो या अरबी स्पीकिंग जेके माण्हू आहिनि जेके जेके बि आहिनि पर इंसान खे अलाह ताला ठाहियो ई अहिड़ो आहे जो पंहिंजो ज़रूरु बदमाशी करे थो ज़रूरु पंहिंजो हलाकत वारियूं ॻाल्हियूं जेके अलाह ताला खे नथियूं वणनि उहे करे थो पोइ अलाह ताला जी आख़िरत खे नथो मञे नबियनि खे नथो मञे हालांकि चए थो वॾे वाह की आऊं मुस्लमान आहियां निमाज़ जो ठगाउ लॻो पियो आहे सजे जो ठगाउ लॻो पियो आहे पंहिंजो रुख जो सजा बसि रोज़ा रखे थो बसि फलाण करे थो पर उहो जेको कुफर ऐं कीनू ऐं जेको बग़ावत जेका अलाह ताला खां जेको ज़ुल्म ऐं ज़बरदस्ती जेका छॾे कोन्ह थो पंहिंजो छा कजे ंदा ही अहिड़ा आहिनि अॻु में असां जेके मोकिलियासू इलो माण्हू ॿिनि टंगुनि वारो रज़ुल आहे रज़ुल इंसानु जेको आहे सो नसी आहे उन करे जो विसरी ॻाल्हि इन करे इंसानु आहे बशर आहे जो हज़रत आज़म अली जो हुनखे बशारत आहे चङाईअ जी जनत जी बशारत आहे हुनखे आख़िरत जी बशारत आहे इन मतिलबु लफ़्ज़नि जूं माराऊं आहिनि पर माण्हू साॻियो इंसानु साॻियो गॾु मतिलबु गॾु इंसान खां बहितर जो ईंगूं ॾिए थो पर पोइ ज़ुल्म एॾो धरती ते कोन थो करे जहिड़ो इंसानु थो करे पोइ वरी केतिरनि माण्हू वरी किताब लिखिया आहिनि पंहिंजो गॾ ते पंहिंजो साईं तालबुल मोहला बि हिकिड़ो लिखियो साईं डॉक्टर नवी बख़्श बलोच साहिब लिखियो वरी हिकिड़ो पंहिंजो हिन खां अॻु में अरब हुयो हिकिड़ो चासि नालो उन उन बि हिकिड़ो लिखियो गॾु ते वरी कृष्ण चंद्र जेको पंहिंजो हिंदुस्तान जो अफ़साना नवेसि हिकिड़ो उहो नए बि हिकिड़ो लिखियो गॾु ते गॾु ते घणा माण्हू किताब लिखंदा आहिनि मूंखे गॾु अॼु यादि अची वियो इन करे छो जो इंसानु हाल वरी गॾु चङो आहे मैन सां जेको ज़ुल्म एतिरो त कोन्ह थो करे हुन ते ज़ुल्म एतिरो थिए थो वीचारे ते पंहिंजे पाकिस्तान में हू अॻियां चिठा पिया अथसि हू जेको गॾु गाॾी थो हलाए हेॾो ॿार थो हुन ते विझे हुनखे खाराए कोन थो पोइ आउं ॾिसंदो आहियां पोइ हुनखे चवंदो आहे अरे भेण मौत मार पई गार पाक जी भेण हिनखे तूं खाराए त सही ही खाई सॼो तूं थो जेको कमाए थो हीअ तू वेण बार थो हिन ते एतिरा विझी पर उहे ॿुधनि कोन था मुंहिंजी त इन करे पोइ हाणे रफ़ाक चङाई कंदो अलाही पोइ जेकॾहिं तव्हांखे ख़बर न आहे ही नूही अलाह ताला वेही मोकिलियो आहे तव्हांखे ख़बर न आहे त पोइ जिन खे ख़बर आहे ज़िकिर वारा जेके आहिनि किताब वारा जेके आहिनि उन्हनि खां पुछो हा ज़िकिर वारा हिन खां अॻु में तौरात वारा ज़िकिर वारा हुआ हिन तौरात खे अलाह ताला क़ुर शी में ज़िक्र चयो आहे पंहिंजो तौरात बि चयो आहे ऐं ॿियनि लफ़्ज़नि सां तौरात जो ज़िक्र कयो आहे ऐं ज़िक्र माना इहा थी पर अंजील वारा बि हिन खां अॻु में जेके इल्म वारा हुआ या नवी पाक सलाहु जा असाब जेके उन वक़्तु हुआ उन्हनि खां पुछो मतिलबु त जेकॾहिं तव्हांखे उहो ख़बर न आहे त पोइ उन खां पुछो फस आलू अहली ज़िक्र इन कुन तुम लात जेकॾहिं तव्हां नथा ॼाणो त पोइ ज़िक्र वारनि खां पुछो ॼाणण वारनि खां पुछो इन करे असां वटि सिंधी में चवंदा आहिनि पुछणा न मुंझणा पुछण वारो मुंझंदो कोन जेकॾहिं जंहिं ॻाल्हि जी का ॻाल्हि जो न हुजे नथी अचे ॻाल्हि त भई कीअं थींदी छा थींदो कीअं थींदो त पोइ पुछिजे जेको ॼाणो आहे उनखां पुछिजे ईअं न झटि मूं ॼामुट खां पुछिजे मूं जहिड़े मतिलबु बेल खां पुछिजे हर ॻाल्हि जेका भई हुनखे कहिड़ी ख़बर जे जेको ॼाणे थो उनखां पुछे कोरी जी ॻाल्हि कोरी खां पुछबी पंहिंजे वाढे जी ॻाल्हि वाढे खां पुछिबी हज़ाम हूंदो त हज़ाम जी ॻाल्हि पुछबी उनखां जेको जहिड़ो इल्मु हूंदो जंहिं वटि थोरो उनखां पुछिबो जंहिंखे इल्मु फिक्र जो आख़िरत जो दीन जो ईमान जो हूंदो फ़क़ीर हूंदो उहो फ़क़ि फ़िक्र वारनि खां पुछिबो ईअं न तो जहिड़े मूज खां रस्ते वेंदड़ खां ई पुछिबो हीअं कीअं थींदो साईं हीअं कीअं थींदो हीअं कीअं थींदो हीउ ॾियां की न ॾियां हीउ करिया न करिया ज़काति ॾियां न ॾियां पंहिंजो हीउ मोरगिज वठां न वठां हीउ न करिया न करिया हाणे हिनखे कहिड़ी ख़बर खे तूं पंहिंजो वञी पुछिणो आहे जेके इल्म आहिनि ॼाणनि था उन्हनि खां पुछ त न जबके तंहिंखां पुछिबो पाण इहो इहो आहे माना ॼाण ॼाण वारे खां पुछिबो ॿी खां कहिड़ी पुछिबो चई ॼाणंदड़ ॼाणे ॿियो काठ बीठो ताणे का बि बीठो हाणे हुनखे चयऊं पोइ हीउ ईअं सवलो करे ॾे त पोइ हुनखे ख़बर कोन्हे कीअं कबो पोइ वटि वेठो हुनखे ताणे हिन पासे हुन पासे छिके चई हाणे तोखे कहिड़ी ख़बर आहे वाढो हीउ वाढे जो कमु आहे काठ खे चाढ़नि ठीकु ठीकु करणु तुंहिंजो कमु न आहे हीउ जेको आहे कुंभार जो कमु आहे तोखे कहिड़ी ख़बर अथई कीअं थींदो हीउ जेको आहे सो फलाणे धंधे वारे जो कमु आहे सभु को धंधे वारो पंहिंजो कमु पाण ॼाणे थो ॿियो वरी विच में टंग अड़ाईंदो त न आऊं तूं करे ॾेखारियां तूं के किथे कहिड़ी ख़बर आहे भई तूं छा थो विच में टंग आई तूं परे थी बि हू जेको करे थो ॼाणो आहे सो करे भले इल्म वारो जेको माण्हू हुजे सो इल्म जी ॻाल्हि करे बाक़ी ॿियो झटि मूं जहिड़ो को अची विच में सयाऊं बसि आलम पियो ॻाल्हाए तूं माठि करे वेह न बसि विच में टपो ॾेई बि पव सई हीअं थियो हीअं थियो अड़े भले तूं चुप कर भला त तुंहिंजी ॻाल्हि या त तूं अची ॻाल्हाए हिते भला मथो मथो खाई वई हलियो हर हर ॻाल्हि ते टोकींदो हर हर ॻाल्हि ते कंदो वरी हीअ ॻाल्हि हुई थींदी हर हीअ ॻाल्हि ईंदी भई तोखे ख़बर न आहे तूं चुप करे ॿुध न ईअं कोन थींदो जेकॾहिं ताईं नथा ॼाणो पोइ ज़िक्र वारनि खां पुछो जेके ॼाणंदड़ आहिनि तिन खां पुछो जेके उमा जसदल पैगंबरनि जेके आहिनि असां हिन खां अॻु में अहिड़ा कोन कया आहिनि जिन खे जसद न हुजे जिन खे जिस्म बुत न हुजे जंहिंखे खाइण पीअण जी हाज़त न हुजे जंहिंखे पंहिंजे जंगल में वञण जी ज हाज़त न हुजे अहिड़ो को असां पैगम्बर में कोन कयो आहे आदम अलाम खां वठी जेके बि पैगम्बर मोकिलियासीं इब्राहिम नूह अल इब्राहिम अलूसा आल इस्लाम ईसा आल इस्लाम को बि अहिड़ो कोन हो क़ानू या खुला न हज़रत मरियम ऐं हज़रत ईसा इस्लाम जे मुतलिक़ अलाह ताली फरमायो त हू खाईंदा हुआ ताम खाईंदा हुआ हीअं कोन हो बसि हवा खाईंदा हुआसीं हीअं जीरा रहंदा हुआसीं मौज सां रहंदा हुआ लाहौल वला ओम ला या कुलू न ताम अहिड़ो जसद हुननि जो कोन ठाहियोसूं जो ताम खाइण खां सवाइ ज़िंदा रहनि ताम ज़रूरु खाइणो पए थो इंसानु आहे हर शइ जेका रहे थी धरती ते हुनखे कुझु न कुझु खाइणो पीअणु पीअणो पवे थो उमा कानू ख़ालिदीन ऐं उहे अहिड़ा बि कोन आहे हमेशह रहनि हाणे हमेशह रहण जी ॻाल्हि जेका आहे मतिलबु त सदाईं जहिड़ा हुजनि हज़रत आज़म आलम अलॻि गुज़ारियो जेतिरा सौ साल बि रहियो हज़रत नूह अलाम जेतिरा सौ साल बि रहियो हज़रत इब्राहिम अलाम जेतिरा सौ साल बि रहियो हज़रत मूसा अल जेतिरो वक़्तु बि रहियो हज़रत ईसा अल पोइ अलाह ताला हुनखे खयो पोइ हाणे हुनखे आख़िर में मोकिलींदो पर उहो मतिलबु त हिन धरती ते न आहे असां सां गॾु खाइण पीअण वारनि मज़ा उहो न आहे उहो अलाह ताला वटि आहे जेको बि हुनजो ताम जेको बि हुनजो नमूनो पोइ इहो जेको आहे रफ़ैन आहे हज़रत इलियास इस्लाम या इदरीसल इस्लाम खे अलाह ताला खयो पंहिंजो पाण उहो पाण ॼाणे थो कीअं हुनखे रखियो अथसि किथे रखियो अथसि कहिड़ी ॻाल्हि आहे कॾहिं मोकिलींदो छा छा हुनजो मक़सदु आहे पर उहे जेके आहिनि हिन धरतीअ सां खॼी विया हलिया हिते धरती जेको आहे या धरती हेठि हलिया विया या मथे विहारिया रफ़ा हो मथे अलाह ताला पाण वटि खयो हुननि खे पाण वटि रखियो आहे पर हिन धरती ते पाण वांगुरु हलनि घुमनि ईअं कोन्ह था पर हाणे पोइ वरी चवंदो बाबा हज़रत ख़ज़र अल इस्लाम हज़रत इलियास इस्लाम भर में ॿार में हुन में हुन में हीअ अचनि था मदद करनि था हीअ केरु आहिनि छा आहिनि या आलिम माथ वारा अचनि था मदद करण जे लाइ या छा पाण उहो रब पाक पाण ॼाणे त उनजी माना छा आहे ऐं कहिड़ी आहे पर उहे असां जहिड़ा माण्हू जेके झटि जाम वोट आहिनि उनखे ख़बर कोन्हे जेके इहा स्पिरिचुअल दुनिया आहे हिकिड़ी ॿी आहे उहे जेके ॼाणंदा ॻाल्हि उहे सम्झनि था या उन्हनि खे सम्झ में ईंदी आहे अचे न अचे पा पंहिंजो मसालो न आहे पाण जेसि ताईं उन मंज़िल ते पहुचूं तेसि ताईं थी सघे थो इंदड़ थी त हलिया वञूं इन करे उन विच में कोन पवंदा पर इनखे पंहिंजो इनकार करण जी ॻाल्हि खां त भई अहिड़ी का ॻाल्हि आहे ई कोन्ह का थींदो ई कोन्ह को हालत ममात नथा अचनि या रूह नथा अचनि या फलाण नथा अचनि या छा अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि छो जो असांखे ख़बर जे कॾहिं आहे त पोइ मां हरू भुरु छा लाइ माण्हू चवे त भई ईअं आहे ई आहे जीअं आऊं त चवां हीअं ॻाल्हि आहे कीअं आहे जीअं रबपा खे ख़बर आहे त छा आहे हिकिड़ी उहा ॿी दुनिया आहे वमा कानू ख़ालदीन उहे हिन धरती ते रहण वारा हमेशह न आहिनि ऐं खॼना आहिनि ऐं पोइ बि वरी जेके हज़रती साल सां जेके अञा मथे आहे त पोइ वरी बि ईंदो त वरी बि पोइ गुज़ारे वेंदो धरती ते क़यामत काग में हुनखे गुज़ारणो आहे जालना जिस ख़ालदीन सदक ना वाद पोइ असां वाइदो हुननि जे मुतलिक़ पूरो कयोसीं फ़न जैन ओम पोइ नबीअनि पाक अलाम खे निजात ॾिनी पहिरीं दफ़ो निजात जी ॻाल्हि अची वई फ़न जैन वमन ऐं जिन खे चाहियोसीं उन्हनि खे असां निजात ॾिनी हिन नबीअनि खे असां निजात ॾिनी ऐं जिन खे चाहियोसीं तिन खे असां निबात निजात ॾिनी व मुसरिफ़ीन ऐं मुसरिफ़ इसराफ़ करण वारा हद खां लंघण वारा जेके आहिनि से ट्रांसग्रेसर्स जेके ज़ालिम जेके उन्हनि खे असां हलाकु कयोसीं हलाक हिन धरती ते कयो ज़ाहिर ॿियो जेको मरी थो वञे पाण जो हू जेको हलाक हिन माना अलाह माराई अलाह त सभु कंहिंखे थो मारे वरी न बि आहे जेके आहिनि से बि नेठि मरनि था गुज़ारे वञनि था मतिलबु विसाल कनि था जेको बि लफ़्ज़ इस्तेमालु कजे यूफेमिज़म या सिधो लफ़्ज़ त सभु को माण्हू मरे थो पर हिकिड़ा अलाह ताला जे वटां ॾमर जे माना में हुननि खे हलाक थो कयो वञे हिकिड़ा रूह जेको आहे सो खयो थो वञे मतिलबु त हुनखे वक़्तु पंहिंजो गुज़ारणो आहे पोइ आख़िरत में वञनि था इन सेंस में असां तव्हां ते हीउ किताबु मोकिलियो आहे जेको तव्हांजे लाइ शर्फ़ आहे ज़िक्र आहे हा इहा तमामु सुहिणी हिकिड़ी माना आहे त अलाह ताला तव्हांजे ॿोलीअ में तव्हांजे मुल्क़ में तव्हांजे नबी नबीव तव्हां मझां असां मोकिलियो आहे तव्हांजो हिन में शर्फ़ आहे ज़िक्रु कम हिन जी माना मुस पंहिंजे मुफ़सरीन कई आहे त उन में तव्हांजी वॾी इज़त आहे तव्हांजो शर्फ़ आहे तव्हां इहो सम्झो कोन था त तव्हांजे मुल्क जो माण्हू आहे तव्हांजे ॿोलीअ वारो माण्हू आहे तव्हांजे ख़ानदान जा माण्हू आहे उहो तव्हांखे नबी करे मोकिलियो अथऊं इन में तव्हांजो शर्फ़ आहे कहिड़ो उहो तव्हां सम्झो कोन था ज़िक्रुम हिन माना में यादिगिरी जे माना में रिमाइंडर जे माना में सभई ॻाल्हियूं आहिनि हिते पर हिते आऊं वक़फ़ो करिया थो इनशाहनी ऐं फला तक़ुलु कोन अथव पोइ अलाहना वरना वरना वफ़ज़ना वहदना सरात إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم